надто голосно розмовляють. Серед них звертала на себе увагу молода дама. Вона була душею невеличкої компанії і представляла високому молодикові, що стояв поруч, своїх друзів. Ось наші майбутні генії, казала вона, під сміх і жарти присутніх. Гордість пан Європи і Трансатлантики, мої однокашники неповторний Давид Борлюк, неперевершені Казимир Малевич і Абрам Маневич. Не переплутайте, а то вони відлупцюють і вас і мене. Олександр Архипенко. І ще один Олександр Богомазов. І наша незрівнянна тезка в жіночому роді перебив її названий Архипенко мила Ася, Олександра Григорович. Вибачте, вже екстер. Якщо я вийшла за кузена Миколу Євгеновича, то це ще, почала Олександра, то це не означає, закінчив пафосно Малевич, що вона перестала бути амазонкою нашого авангарду скіфською наїзницею, у захваті підхопив Маневич. Та годі вам, сміялася екстер. Скромності молодим людям не позичати, подумав Городецький і пройшов за Корнелією до двох вільних місць праворуч. Чому дружина захопилася цим, з дозволу сказати, авангардом? Може, я їй щось таки не додаю в спілкування. Проте присутня тут панна Ахматова, Малевич вказав на задумливу, зосереджену Горенко, яка чекала початку вечора, таки присвятила нашій Олександрі черговий геніальний вірш. Як там? Тонкі подевичьи нежные плечі, смотриш надменно упряма. Тускло мерцают высокие свечи, словно в преддверии храма. Боже мій, що за люди? картинно жахалася Екстер. Завтра ж примушу вас у досвіта, в холод, іти на Труханів острів писати етюди. І ми це зробимо, картинно вклонився бурлюк. Розмова урвалася, адже залою пройшов гомін, і всі почали вглядатися на маленьку імпровізовану сцену, на яку вийшов перший із поетів і голосив про початок вечора. Пан Владислав слухав незвичні нові поезії таких різних молодих людей. Він мусив зізнатися собі, деякі їхні вірші його справді захопили, попри те, що вони не були схожі на звичну класичну поезію. Ось вийшов читати свої твори Ніколай Гумільов, трохи незграбний, але щирий молодий чоловік. Городецький несподівано почав особливо уважно вслухатися в слова, які кидав у залу цей поет з недоладними, на погляд Владислава, вусиками. «Відіш, мчаться обіз'яни, с диким криком на лианы, что свисают низко-низко. Слышишь шорох многих ног? Это значит близко-близко от твоей лесной поляны разъяренный носорог. Видишь общее смятенье, слышишь шорох. Нет сомнения, если даже буйвол сонный отступает глубже в грязь, но в нездешнее влюбленный не ищи себе спасенья убегая и таясь. Подними высоко руки с песней счастья и разлуки, Взоры в розовых туманах мысль далеко уведут, И из стран обетованных нам незримые филуки За тобою припливуть. Не шукай собі спасіння, повторював пошепки Гродецький. Не шукай, навіть тікаючи, навіть ховаючись. Це він про що? Про Африку? А може, ці поети і справді.